Тепер уже не доводилося сподіватись на японський криголам. Філмарш висловився гранично просто. Треба було ще в квітні подумати про це. Хоча в квітні вони б не дійшли до Галлі Бея, куди прагнув професор Марш. Нас просто б десь посеред дороги замело або скинуло з бар'єра, сказав матрос. А так ми ще живі і рухаємось. На базі тільки розмов було, що про ту Жак Антуанову радіограму. Люди не відходили від приймача, у приміщенні панувала справжня паніка. Але матрос не шкодував, що розповів колегам правду мене якийсь час, і вони звикнуть до думки, що порятунок потопаючого в його ж власних руках. 17 серпня коли ми перехопили радіограму про те, що нас увесь світ вважає загиблими, мене охопило було ірраціональне відчуття, ніби я присутня на власному похороні. Згодом це пройшло. Я тільки співчувала своїм рідним, які десь там плачуть по мені. Тепер і надія на японський криголам розвіялась. Наріту теж вважають мерцем. Японський криголам сюди навіть не загляне. Це вже схоже на крах. 18 серпня. Якби знав, що все так обернеться, краще б помер, а не дав різати собі ногу. Кому я тепер потрібний без ноги? Більше не зможу стати на лижі. Досі сподівався на криголам. А на що тепер маю сподіватися? За вікнами густий туман, але шибки сіріють і я годинами дивлюся на своє вікно. 20 серпня. Філ, неначе вдруге народився на світ, став бадьорий і жвавий, як у свої найкращі часи, всім дає оцінки, навіть підбадьорливо ляскає по плечі добре, молодець, відмінно або, навпаки, погано сер, посередня робота. Це викликає мимовільний опір усіх бо філ не би знову відчув себе кумиром сотень студентів і студенток, аж я підсвідомо скулююсь і чекаю на ту мить, коли він поблажливо всміхнеться і скаже Колего Кет, дайте свій матрикул. Яку ж оцінку поставить мені професор КФТ Марш? Була знову неділя, коли матрос виніс на обговорення новий генеральний план як висловився з цього приводу професор. Треба перевезти морожених тюленів сюди, щоб усі запаси були під рукою. Філмарш одразу запитав А навіщо? Ми так чи не так маємо вирушати на схід у напрямку Галлібея. Нащо звозити їх сюди? Подвійна робота. Матрос відповів Коли почнеться полярний день і сонце не заходитиме температура підніматиметься вище нуля, туші можуть попсуватись, а тут ми їх викопаємо глибокий льох. У нього були інші міркування, тільки він поки що вирішив тримати їх при собі. Це ще належало перевірити, знайшовши шлях до серця наріти сам. Біля складу на мисі Весткап збудуємо тимчасовий табір, поставимо намети для людей, для собак завеземо туди все найнеобхідніше. До дворогої бухти близько 20 миль, і якщо ми не возитимемо щоразу важких наметів, то кожен зможе відпочивати на нартах чи бодай чіплятись за дугу. Є заперечення? Професор несподівано сказав відмінно. Місіс Кетрін пирснула в кулачок, але ніхто не заперечував, і вони тут таки почали лаштуватися в похід. 23 серпня. Наша група складається з шести чоловік. У нартах повний запряг. Десятим Нансен уперше поставив напівдикого нарітаного пса, до якого боїмось підходити. Чорний відвик ходити в шлеї і увесь час відстає або тягне в бік. Але Нансен поки що нічого йому не робить. Я з компасом йшов попереду всіх, а Нансен що 200 ярдів скидав з нартів дощечку. Дон Фернандо підхоплював її і загороджував у сніг. Цих дощечок ми надерли з порожніх ящиків цілих дві сотні.